بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم عز براد الله الله سبحانه وتعالى وسكان قدم إلى رجل حسنة نعطيت كم الله سبحانه وتعالى برسل رمزنا شكو مبارك شام دياردة muborak amal ustida jihod ibodati ustida jam qilganidaqa qiyomatda payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam bilan firdavs jannatlarida jam qilgan bo'lsin aziz birodarlar haq va botil deb nomlangan darsligimizni davom ettiramiz avvalgi o'tilingan darsni qisqacha eslatib o'tmoqchiman avvalgi darsimizda aytib o'tdikki birodarlar siz bilan biz haq ahlini va botil ahlini munosabati haqida suhbatlashamiz dedik va aytib o'tdikki haq ahlini haqqa bo'lgan munosabati tutgan mavqifi pozitsiyasi qandaqa bo'ladi degan savolga aytdikki birinchi o'rinda haq ahli haqqa iymon keltiradi haqni e'tirof etadi ikkinchisi haqqa ergashadi haqni qabul qiladi uchinchisi esa haqqa taslim bo'ladi va haqqa bo'yin sunadi to'rtinchisi esa haqni ulug'laydi va haqni yaxshi ko'radi beshinchisi ana shu haqda davom etadi va ana shu haqda sobit qadam bo'ladi oltinchisi haqqa da'vat qiladi chaqiradi va haqqa yordam beradi mana shu haq ahlini haqqa bo'lgan pozitsiyasi mana shunday holatda turadilar haq ahli endi birodarlar botil ahlini haqqa bo'lgan munosabati qanaqa mana shu haqida inshaalloh siz bilan biz suhbatlashamiz birinchidan botil ahli bilaylikki birodarlar haqdan yuz o'giradi qachonki ularga haq kelsa haq gap aytiladigan bo'lsa ana u haqdan bosh tortadi alloh subhanahu va taolo mana shunday toifa insonlar haqida aytadiki mimman أظلم bi ayati بآيات fa a'rada anha robbisini oyatlari unga eslatilinganu undan yuz o'girgan odamdan zulmliroq kim bor deydi zolimroq kim bor deydi alloh taolo unga robbisini oyatlari eslatilinganu bas u undan yuz o'girgan bosh tortgan odamdan ko'ra zolimroq bu yerdagi zulmdan murod birodarlar kufr nazarda tutilyapti kofirroq zolimroq kim bor deb turib alloh subhanahu va taolo aytyapti demak botil ahli qachonki ularga haq keladigan bo'lsa arod ya'ni bosh tortadi bosh tortishligi ham bu yerda fa taqi bilan kelyaptiki anha undan darhol bosh tortadi ya'ni o'ylanib o'tirmaydi bo'l qabul qilmayman deydi bosh tortadi ikkinchisi botil ahlini haqqi bo'lgan munosabati bosh tortishlik bilan birgalikda haqni yolg'onga chiqaradi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم mudom ularga Allohning oyatlaridan Robbilarining oyatlaridan bir oyat keladigan bo'lsa ular undan yuz o'girguvchi bo'lurlar ularga haq kelgan paytda ular batahqiq haqni yolg'onga chiqardilar deydi alloh taolo demak yuz o'giradilarda faqat kazzabu bil lamma jahum kelgan paytda haqni yolg'onga chiqarishadi muso alayhissalom bilan fir'avnni o'rtasida bo'lgan qissani alloh subhanahu va taolo oyat karimada bayon qiladiki faarahul ayatal kubro bas muso unga buyuk oyatlarni ko'rsatdi ya'ni hassani ilonga aylanishligi bo'lsin qo'lidan oq chiqishligi qo'lidan oq nur chiqishligi bo'lsin mana bu mo'jizalarni ko'rsatganda fir'avnni qilgan muomalasi nima bo'ldi mana bu haqqa qilgan muomalasi nima bo'ldi fakazzaba va aso bas yolg'onga chiqardi va osiy bo'ldi bu yerdagi fa hozirda aytib o'tganimizdek ya'ni o'ylanib ham o'tirmadi darhol yolg'onga chiqardi bu osiy bo'ldi deydi alloh taolo kofirlar haqida alloh taolo aytadiki bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij balki ular ularga haq kelgan paytda haqni yolg'onga chiqardilar u iztirobli bo'lgan ishdadirlar deydi ular iztirobli bo'lgan ishdadirlar deydi ya'ni istirofli degandan murod ularni gapi gapiga to'g'ri kelmaydi mana nabiy sollallohu alayhi vasallamni bir shoir deb ko'rishdi bir sehrgar deb ko'rishdi bir majnun deyishdi bir unga u bir bashardan o'rganyapti bir insondan o'rganib turib yozib aytyapti deb tuhmatlar qilishdi ya'ni har xil bo'lib ketdi iztirobli bo'lib ketdi har turli bo'lib ketdi fi amri marij ular iztirobli va ixtilofli bo'lgan ishdadirlar deydi demak botil ahlini birodarlar haq kelgan paytda iztirobga tushib qoladi nima deyishini bilmay qoladi va gaplari bir biriga tushmaydi bir biriga o'xshamaydi gaplar uchinchi botil ahlini pozitsiyasi haqqa tutgan pozitsiyasi ular haqni yashiradilar mana shu haqni yashirishlik yahudlarni eng ko'zga ko'ringan sifatlari va yahudlar sifati bilan sifatlangan munofiqlarni ham eng ko'zga ko'ringan sifatiki ular haq kelgan paytda haqni batamoman yashirishadi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki va inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqo wa hum ya'lamun ulardan bir toifasi bilgan hollarida haqni yashiradilar deydi alloh taolo hadisda keladi ikkita zinokor yahudiy olib kelinadi nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldiga nabiy sallam aytadiki rojim qilamiz deydi Tavrotda ham shu hukm deydi ular aytadiki, "Tavrotda bu hukm yo'q olib kelinglar Tavrotni" deydi keyin Tavrotni ochib turib rojim haqidagi hukmni qo'llari bilan bekitishadi shunda abdulloh ibn salam aytadiki qo'lingni tort deydi qo'lingni tort deydi keyin haligi abdulloh ibn sala islomga kirgan avval yahudiy bo'lgan keyin islomga kirgan keyin haligi odam yahudiy qo'lini olganda shu paytda nima bo'ladi rajm hukmi turgan bo'ladi ya'ni toshvaran qilishlik zinokor erkakni zinokor ayolni toshvaran qilishlik hukmi bo'ladi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam toshvaran qiladi qani ko'ryapsizmi yahudlar nima qilyapti yashiryapti demak botil ahli haqni yashiradi yana haqni yashirish turlaridan botil ahlini ba'zida haqini ba'zisini oshkor qiladida zohir qiladi ba'zisini yashiradi chunki doimo haqni yashirib turaveradigan bo'lsa unda nima odamlar buni bilib qoladi shuning uchun bir bir haq nomi bilan gapirib qo'yadi bir bir haq ahli bo'lib ko'rinadi mana bu ham yahudlarni sifati lekin o'zi aslan aksar holatlarda haqni yashiradi bular alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki qul man anzalal kitaba allazi jaa bihi musa nuran va hudan lin nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha va tukhfuna katira ayting ey muhammad alayhissalom sizlarga muso olib kelgan narsani kim nozil qildi u nur edi va insonlar uchun hidoyat edi sizlar uni qog'ozga tushirib olasizlarda tubdunaha uni zohir qilasizlar ya'ni ayrim hukmlarni zohir qilasizlar va tuhfuna katira va uni ko'p hukmlarni yashirasizlar xuddi hozirgi ayrim munofiq sifat yahud sifat insonlarni holatiki ayrim ahkomlarni oshkor qiladida va aksari nima qiladi yashiradi odamlar ulardan yuz o'girib ularni botil ahli ekanligini bilmasligi uchun esa ba'zi ba'zida haqni oshkor qilib turishadi agar mana bu yo'l ham haqdan to'sishlikka ularga foyda bermaydigan bo'lsa unda ular haqni barchasini bekitishadi إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون albatta bayinotlardan iborat ya'ni ochiq ravshan oyatlardan iborat biz nozil qilgan narsalarni bekitadiganlar va hidoyatni bekitadiganlarki min ba'dima bayyannahu linnas biz uni insonlarga bayon qilganimizdan keyin berkitadiganlar ya'ni kitobda bayon qilganimizdan keyin berkitadiganlar ana o'shalarni Alloh la'natladi va ularni la'natlaguvchilar la'natladi deydi alloh taolo demak ba'zida haqni bir bir oshkor qilib qo'yadi lekin aksar holatda yashiradi va ba'zida esa tamomiy yashiradi agar bu yo'l ham kor qilmaydigan bo'lsa haq ahlini jismoniy yo'q qilishga harakat qilishadi ya'ni o'ldirishlikka harakat qiladi mana shu uslub bilan haqni ular yopishmoqchi bo'ladi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki ular haqida qolu la illam latakunanna minal marjumin ey nuh agar to'xtamaydigan bo'lsang albatta sen toshvaran qilinganlardan bo'lasan deb turib aytyapti qarang nima qilyapti tahdid qilyapti ya'ni haqni aytishlikdan to'xtamaydigan bo'lsang toshvaran qilamiz deyapti yana botil ahlini birodarlar haqqa bo'lgan munosabatlaridan pozitsiyalaridan biri haqqa botilni aralashtiradi tevadagilar haqni bir bir aytib bir ba'zida yashiradigan bo'lsa yoki tamomiy yashiradigan bo'lsa mana bu holat mana bu ko'rinish mana bu pozitsiya haqqa botilni aralashtirib tashlaydi natijada haq yashirilib qoladi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki vala talbisul haqqo bil batili va taktumul haqqo va antum ta'lamun bilgan holatinglarda haqqa botilni aralashtirmanglar va haqni berkitmanglar deydi avvalgi darsimizda aytib o'tganimizdek mana bu oyatda alloh taolo ikkita narsani qaytaryapti haqqa botilni aralashtirishlikdan va haqni berkitishlikdan ayrim holatlarda shunday bo'ladiki haqqa botil aralashtirilganda vatakutumul haq haq yashirinib qoladi mana shu ham yahudlarni ochiq nimalaridan sifatlaridan yorqin ko'rinib turadigan sifatlaridanki haqqa botilni aralashtiradi va mana shu ishni botil ahli ham qiladi ya'ni yahudlar sifati bilan sifatlangan botil ahli ham haqqa botilni aralashtiradi xuddi sehrgarlarga o'xshabki nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki tilkal kalimatu minal haq mana bu haq bo'lgan kalimaki haqdan bo'lgan kalimaki ana bu kalimani jin o'g'irlaydi va o'zini insonlardan bo'lgan do'sti ya'ni kohinga sehrgarga ana shu haqni nima qiladi aytadi xuddi ana shu nabiy alayhisalom o'xshatadilarki tovuq quqragandaqa quqrab qulog'iga aytadi va mana shu narsaga yuzta narsa qo'shib turib nima qiladi yuzta yolg'onni qo'shib turib aytadi yuzta yuztadan ham ko'ra ziyodroq deb keladi hadis yuztadan ham ko'ra ziyodroq bo'lgan yolg'onni qo'shib turib aytadi ba'zida haqqa ham haq ham bo'lib qolishi mumkin to'g'ri chiqib qoladi deydiyu ba'zilar ba'zi to'g'ri chiqib qoladi e, baxshilarni gaplari mana shu to'g'ri chiqib qolganligi nima o'zi aslan unga yuzta yolg'on aralashgan aralashgandan keyin chiqib qolgan o'rni lekin o'zi aslan yuztadan ko'proq botil aralashadi ana bu narsaga xuddi shuningdek ahli botil ham haqqa botilni shunaqa aralashtirib tashlaydi xuddi jinlar sehrgarlar aralashtirgandaqa haqqa botilni qorib tashlaydi bu botil ahlini hiylalaridan biri birodarlar yoki bo'lmasam oyatni tilovat qiladi oyatni o'qiydida oyatni boshqacha tafsir bilan tafsir qiladi oyat dalolat qilgan ma'noga burmaydida boshqacha ma'noga olib ketadi mana shu ham haqqa botilni aralashtirishlik o'zi haq oyat lekin buni oyatni boshqacha tarjima qiladi boshqacha tafsir qiladi unga boshqacha ma'no beradi yana botil ahlini haqqa qilgan munosabatlaridan biri shuki so'zni o'z o'rnidan buradilar ya'ni hukmni o'zini o'rnidan chiqarib tashlaydi alloh taoloni so'zini o'z o'rniga da'vat qilayotgan ma'nodan boshqa ma'noga burishadi bunga bir bunga misol keltiradigan bo'lsak jihod masalan aytadiki islomda deydi faqatgina himoya qilishlik jihodi bor deydi jihod qachon farz bo'ladi desa aytishadiyu ana shunaqalar chiqib qachon yurtingga bostirib keladigan bo'lsa shunda jihod farz bo'ladi deydi qachon yurtga bostirib kelsa shunda jihod qilinadi boshqa payt jihod qilinmaydi deydi unda sahobalar arab jazirasidan g'oziy bo'lib tashqariga chiqqanda ular demak jihod qilmabdida ular sahobalar movaron nahrni fath qilishdi sahobalar va tobiinlar mavro nahr diyorlarda ozarbayjon armaniston taraflariga sahobalar borgan shu joylarda jihod qilishgan mavro nahr diyorlarida undan keyin tobiiylarni davrlarida mavro nahr diyorlari fath qilingan tamomiy mana shu biz turgan joylar shom sahobalar fath qilgan mag'rib bo'lsin misr bo'lsin sahobalar fath qilgan demak mana bu jihod nima talab jihodi talab jihodi degan nima degani desa kofirlarni yurtiga talab qilib borishlik degan musulmonlarni kitoblarida ahli ilmlarni kitoblarida savoif shavati degan kalimalar keladi savoif degani yozda qilinadigan jang degan shavati degani qishda qilinadigan jang degan shundan ulamolar olib aytadiki amir odam ya'ni xalifa bo'ladi bo'lsa bo'lmasa xalifa bir yilda ikki marta jang qilishi kerak yozda bitta jang qiladi qishda bitta jang qiladi eng kami deydi agar bundan kamayib ketadigan bo'lsa ba'zilar bitta degan agar bittadan kamayib ketadigan bo'lsa bir yilda demak osiy bo'ladi anavi qavm ya'ni jihodni faqatgina aytadiki bostirib kelsagina jihod qilasan deydi bu talab qilish jihod yo'q deydi mana bu hukmni o'z o'rnidan burishlikmi so'zni o'z o'rnidan burishlikmi burishlik hatto difo jihodini ham qilmaydi musulmonlar yurdi bosib olindi kufr o'zini hukmini o'rnatib oldi mana bu kufrni hukmini ketkazib alloh taoloni hukmini keltirishlik kerak deydigan bo'lsangiz yo'q deydi biz rozi bo'lib yashashligimiz kerak talab jihodini ham qilmaydi difo jihodini ham qilmaydi gapni u yoqdan bu yoqqa olib qochib o'zi aslan jihodni yo'q qilishlikka harakat qiladi jihod ibodatini botil ahli xuddi shunday ya'ni o'zi aslan hukm bor lekin hukmni boshqa joyga tushiradida aytib o'tganimizdek avvalgi darsimizda jihod farz ayn bo'lgan paytda ota onadan izn so'rashlik masalasi farzi kifoya bo'lgan paytda so'raladi bu bil ittifoq farzi ayn bo'lgan paytda so'ralinmaydi buni nima qiladi o'zini o'rnidan jildirib farzi aynda ham so'raladi deydida botil ahli xuddi shunday munosabatda bo'ladi haqqa uni o'z o'rnidan jildirishlikka harakat qiladi botil ahlini haqqa qarata tutgan pozitsiyalarni oltinchisi birodarlar botil bilan jidol qilishlik tortishganda botil bilan nima qiladi munoqasha qiladi haq bilan munoqasha qilmaydi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki insonlar ichida shundaylar borki alloh taolo borasida ilmsiz va hidoyatsiz va nurli kitobsiz talashib tortishadi ya'ni tortishgan paytda demokratiyadan kelib kelib chiqadi konstitutsiyadan kelib chiqib tortishadi botil narsadan kelib chiqib tortishadi asli yo'q bo'lgan narsalar bilan kelib tortishadi haq bilan tortishmaydi chunki haqqa qarshi chiqadigan uni biror bir hujjati yo'q botil ahlini shuning uchun bularni jazosi nima bo'ldi desa botil bilan tortishganligi uchun botilni tarafini olib tortishganligi uchun bular doim tortishib yuradi hadisda keladiki madalla ba'da hudan alayhi illa utul jadala nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadiki qaysiki qavm hidoyatni ustida bo'lgandan keyin zalolatga ketadigan bo'lsa illa utul jadala ularga jada jidol qilishlik tortishishlik talashib tortishishlik ularga berilib qo'yadi deydi ya'ni oxirigacha hayotini oxirigacha talashib tortishib o'tadi chunki gapi gapiga to'g'ri kelmaydi bitta gapni gapiradi unga raddiya berilingandan keyin e to'xtab tur deydi bunga bunday chiqishim kerak deydi keyin unga yana raddiya berilsa yana chiqadi ya'ni botil bilan tortisha oladi botilni tarafini olganligi uchun unga botilni himoya qilishni alloh subhanava taolo bitib qo'yadiki haqdan adashgandan keyin botilni tarafini olib tortishadigan qilib qo'yadi alloh taolo yettinchisi botil ahlini haqqi bo'lgan munosabati mavqifi haqdan insonlarni to'sishlik botil ahli haqdan insonlarni to'sishlikka harakat qiladi har qanday yo'l bilan mol mulklarini sarflaydi haqdan odamlarni to'sishlik uchun har turli media bo'lsin askariy bo'lsin siyosiy bo'lsin fikriy bo'lsin qalandaqa bo'lsa ham haqqa qarshi chiqishlikka harakat qilishadi alloh taoloni yo'lidan haqdan to'sishlikka intilishadi botil ahli alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki allazina yasudduna an sabilillahi ular shunday kishilarki alloh taoloni yo'lidan to'sadilar va uni egri bo'lishligini xohlaydilar deydi ya'ni haq insonlarga yetib kelishligini ular xohlamaydi alloh taoloni yo'lini egri qilishlikka botillari taraf burishlikka harakat qilishadi alloh taoloni yo'lidan to'sishlikda haqdan to'sishlikda birodarlar bular bir qancha hiylalarni qilishlik mumkin birinchisi insonlarga xalaqit berishlik haqni topib olishlikdan xalaqit berishlik odamlarni mashg'ul qiladi bekorchi narsalar bilan botil narsalar bilan mashg'ul qiladi mana vatanda ko'rasizlar sportga qiziqtiradi yoshlarni to'g'ri agar ibodatdan to'smaydigan bo'lsa sport bilan shug'ullanadigan bo'lsa joiz lekin ular mana shu sport ni yoshlarni ichida yoshlik bilan yoshlarni mashg'ul qilmoqchi bo'ladi aqllarini haqdan mashg'ul qilmoqchi bo'ladi yoki musiqalarni kinofilmlarni shunga o'xshagan botil narsalarni yoyadiki odamlarga xalaqit bo'lsin haqni topishlikdan deb intilishadi ya'ni botil ahli tengi ko'rinishi shubhalar tashlaydi ya'ni alloh taoloni yo'lidan to'sishlikda haqdan to'sishlikda ularni hiylalaridan biri shubha tashlaydi haq borasida shubha tashlaydi mujohidlar jihod qilayotgan bo'lsa alloh taoloni yo'lida alloh taolo kalimani kalimasini oliy qilish yo'lida jang qilayotgan bo'lsa aytadiki bu yoqqa borib musulmon musulmonni o'ldiryapti deydi shubhami bu shubha va natijada odamlar haqni ko'rolmay qoladi haq borasida shubhalarni tashlaydi oyatlar hadislar borasida shubhalarni tashlashadi dinda bilinishligi zaruriy bo'lgan hijob masalalari haqida ham shubhalarni tashlaydi shunaqa shubhalarni tashlaydiki hijob kiymasdan yursa bo'laveradi degan narsalarni go'yoki din nomi bilan gapirib chiqishadi mana shu botil ahlini hiylalaridan biri birodarlar alloh taoloni yo'lidan haqdan to'sishlikdek yana ularni hiylalaridan biri madinada munofiqlar masjidi ziror ziror masjidini qurgandaqa ya'ni alloh taoloni yo'lidan to'sishlik uchun odamlarni haqdan to'sishlik uchun munofiqlar masjid quradi mana shu masjidni nabiy sollallohu alayhi vasallam yoqib tashlaydi mana shundaqa masjidlar bino bo'ladiki ana shu masjidlarda haq ahliga tosh otiladi haq ahli botil ahliga aylantiriladi din nomi bilan chiqib olib minbarlarda haq ahli yomonlanadi masjidi zirolar orqali haqdan odamlarni to'sishlikka harakat qiladi bu ularni hozirda aytib o'tganimizdek haqdan to'sishlikdagi yo'llaridan hiylalaridan biri yana botil ahlini haqqa bo'lgan munosabati shuki birodarlar botil ahli ilm ahllari o'z ishtihodlarida doim ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin ya'ni ba'zi holatlarda xato qilib qoladi lekin xato qilsa ishtihod qilganligi uchun ajr oladi bitta ajr oladi xato bo'lgan bo'lsa ham agar to'g'ri bo'lgan bo'lsa ikkita ajr oladi botil ahli ilm ahllarini zallatlari ya'ni zallat degani qoqilishlarini izlab yuradi o'zini nafsiga muvofiq keladigan narsani topadi ilm ahllarini xatolarini jamlaydida o oh, palonchi ilm ahli aytgan deydi shunga amal qilib yuradi garchi u narsa zaif bo'layotgan bo'lsa ham garchi u narsa kitobi sunnat bilan xato ekanligi isbotlanayotgan bo'lsa ham lekin shu ilm ahllarini xatolarini izlab yuradiki mana shuniga amal qiladi keyin ismoil ibn ishoq aytadiki bu kishi qozilardan bo'lgan abbosiy davlatlarida abbosiy davlatida qozilardan bo'lgan mu'tazid xalifa mu'tazidni huzuriga kiradida e, va mu'tazid unga bir kitobni beradi aytadiki mana bu kitobni menga birov yozib kelibdi deydi bitta shu lagambardor paxtachi olimlarni zallatlarini ana shu qoqilib qolgan masalalarni ya'ni toyilib qolgan masalalarni hammasini to'plab keladi ya'ni bitta olim aytadiki musiqa halol deydi falonchi olim aytadi musiqa halol desa muta nikoh muta nikohi bu halol deyapti debdi u odamni gapini olib keladi bittasi nabiz bu ham mast qiluvchi bir nima aroq aroq hukmidagi harom bo'lgan narsa aytadiki nabizni ayrim ulamolar halol degan deb turib ashi ulamolarni xatolarini jamlangan bir kitobni to'plab keladi siz uchun men yozdim ey xalifa deb o'sha lagambardor yozib keladi kitob keyin ismoil ibn ishoq haligi kitobni turib aytadiki mana bu kitobni deydi faqat zindiq odam jamlagan deydi zindiqdan murod murtad odam jamlagan murtad bilan zindiqni o'rtasidagi farq shuki murtad bu islomdan chiqib ketadi bu odam zindiq o'zi aslan kufr amalini qiladi dindan chiqarguvchi amalni qiladi lekin odamlar uni tamomiy rad qilib yuborishligidan qo'rqib o'zini musulmon qilib ko'rsatib yuradi odamlarga ya'ni o'rni kelgan paytda kufr amalini qiladi o'zi aslan lekin odamlar undan uni tark qo'ymasligi uchun undan bezillab ketmasligi uchun musulmon men musulmonman musulmonman deb turadi odamlarga mana shu zindiq o'zi aslan bu murtad mana bu kitobni deydi faqatgina murtad odam jamlagan zindiq odam jamlagan deydi chunki mutani muboh degan odam musiqani muboh demagan musiqani muboh degani esa nabizni ya'ni aroqqa qiyos qilingan ichimlik mana bu narsani halol demagan ya'ni hammasi bir xil gapni aytmagan bir chekkadan hamma narsani halol yoki harom deb turib aytmagan bittasi ishtihod qilib mana bu narsani zallatga tushib ya'ni toyilib muboh deb qo'ygan bo'lsa lekin bu boshqa narsani harom degan u nima qilyapti hamma harom narsalarni halol qilyapti mana shu narsani izlab yuradi botil ahli o'zini nafsiga tushadigan olimlarni xatolarini izlab yuradi mana yaqinda ko'rdik tortishyaptiki aytyapti bittasi qayerda musulmonlar yashaydigan bo'lsa ana shu joy doril islom bo'ladi va hukmni u narsaga aloqasi yo'q deyapti o'zi aslan mazhab ulamolari nima deydi qaysi joyda agar islom hukmi bo'ladigan bo'lsa garchi u joyda kofirlar yashayotgan bo'lsa ham u joy islom islomiy davlat deyiladi islomiy diyor deyiladi davlat bilan diyor ikkalasi bitta narsa shariatda faqat muosir til bilan davlat deyiladi fiq kitoblarida esa dar jamoat imomat arkon deb turib har xil lafzlar bilan kelgan lekin ulamolarni hammasi aytadiki davlat bilan dor ikkalasi bitta narsa chunki davlat deganda xalq yer va sulton boshqaruv nazarda tutiladi shu uchta narsani o'z ichiga oladigan bo'lsa shu davlat bo'ladi dor ham shu uchta narsani o'z ichiga oladi xalqni yerni va hukmni qaysi joyda hukm ollohniki bo'ladigan bo'lsa islomiy hukm bo'ladigan bo'lsa ana shu joy islomiy diyor deyiladi garchi ichida kofirlar yashayotgan bo'lsa ham xuddi madinada mana uchta yahudlarni qabilasi bor edi islomiy davlat edi islomiy diyor edi chunki hukm allohniki va rasulniki edi endi qaysi joyda kufr hukmoli bo'ladigan bo'lsa ichida musulmonlar yashayotgan bo'lsa ham u joy kufriy diyor deyiladi lekin mana bu hukm musulmonlarga taalluqli emas chunki jamiyat musulmon jamiyat diyor kufriy bo'lishligi mumkin lekin xalq musulmon bo'laveradi lekin diyor davlat kufriy hukumat bo'lishligicha qoladi mana bu narsani to'rtala mazhab ulamolari bir qovuldan aytgan hanafiy mazhabi bo'lsin shofiy mazhabi bo'lsin molikiy mazhabi bo'lsin hambaliy mazhabi bo'lsin mazhab ulamolari hammasi agar hukm musulmonlarniki bo'ladigan bo'lsa islomniki bo'ladigan bo'lsa islomiy davlat agar kufrniki bo'lsa kufriy davlat deb turib bir ovozdan aytadi mazhab ulamolari barchasi endi shu mazhab ulamolarining ichida ayrimlari boya aytib o'tganimizdek shu masalada toyilganlari bor va shu mazhabdagi olimlar o'zlari shu qovullarga raddiya beradi Malikiylerden İmam Qarrafi, Şafiilerden İmam Ramli, Hanefilerden İspicani. Mana shu 3 ta odam shu diyor masalasida jumhur ulamolariga xilof gapni aytadi. Ya'ni musulmonlar yashayaptimi? Shu joy islomiy diyor deb turib aytiladi. Agar hukm kofirlarniki bo'layotgan bo'lsa ham deydi. Lekin Imom Qarrofi bilan Imom Romliyning so'zlarini o'zi aslan tevasi bilan pasini boshqatdan o'qiydigan bo'lsa, inson qo'shib o'qiydigan bo'lsa, bularni so'zlari ulamolar aytadiki jumhurni ittifoqidan chiqib ketmaydi deydi chunki ibn qoyim javziy rahimulloh aytadiki jumhur olimlar ya'ni jumhur deganda aksar olimlar mazhab ulamolarni aksari qaysi joyda hukm islomniki bo'ladi yo bo'lmasa islomiy davlat bo'ladi deb turib aytadi qaysi joyda kufrni hukmi oliy bo'ladi yo bo'lmasa u joy kufriy davlat deb turib aytadi to'rttala mazhabdagi gap shu lekin odamlarga chiqib olib turib aytadiki mana shofiylardan deydi chunki shofiy mazhabi deyolmaydi chunki shofiy mazhabi buni gapini aytmaydi shofiy shofiylardan romli bunaqa deyapti deydi molikiylardan qarrofiy bunaqa deyapti deydi lekin molikiy deyolmaydi nimaga chunki imom molik bu gapni aytmagan imom shofiy bu gapni aytmagan ahmad abu hanifa rahimulloh bu gapni aytmagan asha ulamolarni toyilingan joylarini xato ishtihodda xato qilgan joylarini olib keladida u o'zini havoyi nafsini ga ergashib o'zini gapini ustun qilishlik uchun ulamolarni mana bu xato kamchiliklaridan foydalanadi botil ahli haqqi bo'lgan muomalasi xuddi shunday ya'ni haq kelgan paytda olimlarni xatolariga ergashib turib haqqa shu xatolari bilan qarshi chiqishga harakat qiladi go'yoki odamlar qarab turib o'ylaydiki bu bu olimlar ham olim bu ham haqni gapiryapti deb turib o'ylaydi holbuki agar mazhabga qaytariladigan bo'lsa imom romliyni so'zi ham aytadiki ikki sohibayni so'zidan chiqib ketmaydi deydi o'zi aslan deydi shofiy mazhabini so'zidan chiqib ketmaydi deydi faqat imom romiy nima narsani nazarda tutgan desa kofirlar musulmonlarni yurtlarini bosib olganu lekin hali o'zlarini hukmini to'liq o'rnashtirmagan joyni biz kufriy davlat demaymiz deb turib aytadi agar gapini boshi bilan oxirini to'liq o'qiladigan bo'lsa shu ma'no kelib chiqadi ya'ni muqovama qarshilik paydo bo'lib turib kelib chiqib turibdi shuning uchun to'liq bular o'zini hukmini o'rnatmaganligi uchun biz bu joyda kufri davlat deb turib atamaymiz deb turib aytadi agar mana shu xulosa bilan o'qiladigan bo'lsa boshi bilan tevasini qo'shib o'qiladigan bo'lsa imom romliyni so'zi shofiy mazhabidan chiqib ketmagan imom qorrofiyni so'zi ham molikiy mazhabidan chiqib ketmagan imom molik o'zi aslan shu nimani aytadi va mazhablardagi mu'tamad qovul shuki qaysi joyda mu'tamad ya'ni suyaniladigan qovul shuki qaysi joyda islom hukmi bo'ladigan bo'lsa ashir islomiy diyor islomiy davlat qaysi joyda agar kufr hukmi bo'ladigan bo'lsa u joy kufriy davlat hisoblanadi aytyaptiki o'zbekistonda xalq to'qson sakkiz foiz musulmon shuning uchun biz bu diyorni islomiy davlat islomiy diyor deb turib aytamiz, deyapti va farqlayapti go'yoki diyor boshqa davlat boshqa deyapti o'zi aslan davlat bilan diyor ikkalasi bitta hukmda boya aytib o'tganimizdek ha bo'pti xalqni nazarga olib turib diyorda islomiy diyor deyotgan bo'lsak unda davlat nima davlat nima javob bermaydi mana bu narsaga xalqni nazarga olib turib diyor agar islomiy diyor bo'layotgan bo'lsa hukmni nazarga olib turib bo'lmasa davlat kufriy davlat degin desangiz aytolmaydi chunki bular hozir aytib o'tganimizdek botil ahliki haqqa botilni qorishtirishlikka harakat qilishadi va ulamolarni toyilib qolgan masalalarni yig'ib o'zlarini havoyi nafslariga ergashishadi demak birodarlar yana qaytarib eslatib o'tamanki botil ahlini haqqa bo'lgan pozitsiyasi haqqa bo'lgan munosabati birinchisi haqdan yuz o'girishlik ikkinchisi haqni yolg'onga chiqarishlik uchinchisi haqni berkitishlik to'rtinchisi haqqa botilni aralashtirishlik beshinchisi so'zni hukmlarni o'z o'rnidan boshqa joyga jildirishlik burishlik tahrif qilishlik oltinchisi botil bilan talashib tortishlik yettinchisi insonlarni haqdan to'sishlik sakkizinchisi ulamolarni xatolarini tatabbu qilib bergan ruxsatlarini qidirib yurishlik va mana shu narsa bilan xato ulamolarni xatolari bilan haqqa qarshi chiqishlik demak birodarlar shundan bilinyaptiki haq ahlini pozitsiyasi bilan tutgan pozitsiyasi bilan botil ahlini tutgan pozitsiyasi boshqa boshqa haq ahli bir vodiyda bo'layotgan bo'lsa botil ahli bir vodiyda bular hech qachon jamlanmaydi va ularni tutgan mavqiflari pozitsiyalari boshqacha boshqacha bo'lgandan keyin ularni o'rtasida albatta jang bo'ladi akbar allohu akbar mana bu jang birodarlar odam alayhissalom yaratilingan vaqtdan boshlab turib boshlangan shayton bilan odam alayhissalomni o'rtasidagi jang va qiyomatgacha mana bu jang davom etadi alloh taolo karimada aytadiki vala yazaluna yuqatilunakum sizlarga qarshi jang qilishida ular davom etadilar hatto yurdukum an dinikum hatto sizlarni diniylardan qaytarmagunlaricha hatto sizlar turgan mana bu haqdan qaytarib o'zlarini botiliga olib o'tmagungacha ular sizlarga qarshi jang qilishlikda davom etadi deydi alloh subhanava taolo kofirlar shuning uchun musulmonlar qaysi pozitsiyada turganligini yaxshi bilib olishlik kerak albatta ularni o'rtasida jang bo'ladi albatta ularni o'rtasida kelishmovchilik bo'ladi agar olloh ba'zilarni ba'zilari bilan daf qilib turmaganda yer yuzi fasod bo'lardi agar botil ahlini haq bilan alloh taolo daf qilib turmaganda yer yuzini ular botilga to'ldirib tashlagan bo'lardi fasodga to'ldirib tashlagan bo'lardi shuning uchun birodarlar haqni pozitsiyasi ochiq haq o'zini zohir qiladi doim ya'ni haq bu hukmron bo'lishlikka o'zini hukmini o'rnatishlikka harakat qiladi va haq hech qachon o'zini xorlantirib qo'ymaydi agar haq qachonki xorlanib qoladigan bo'lsa shoir aytgandek agar haq xollanadigan bo'lsa haq ahliga qarab qichqiradi ey haq ahli deydi turinglar deydi haqni himoya qilinglar deydi ey haq ahli turinglar payg'ambaringlarni himoya qilinglar deydi ey haq ahli turinglar dininglarni himoya qilinglar deydi agar haq xollanadigan bo'lsa o'z ahliga qichqiradi samai samo ovozi bilan qichqiradiki alloh taoloni so'zi bilan qichqiradiki botilga qarshi chiqishlikka haqini tarafini olishlikka haq qichqiradi va junnidat aqdaru va alloh taoloni qadarlari ham shamol bo'lsin yer bo'lsin yomg'ir bo'lsin chaqmoq bo'lsin mana shu narsalar ham askariy holatga keltiriladi va junnidat degani ya'ni lashkar bo'lib yig'iladi ya'ni olloh agar haq bilan botil jang qiladigan bo'lsa va haq agar xollanadigan bo'lsa alloh subhanahu va taoloni mana bunday askarlari borki osmonu yerdagi mana bular ham jangga kirishadi va xuddi shuningdek alloh subhanahu va taolo haq ahlini ham botilga qarshi chiqishlikka buyuradi alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haqni sobit qadam qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haq ahlidan qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo haq tarafida turgan bizlarni mavqifimizni o'zgartirib qo'ymasin jazakumullohu xayron va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin alloh rozi bo'lsin birodarlar